وقطع الباب وريدا فوريدا يوس على هامة أبيال القناة بائع الزور ولا تبقي هدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalam, surila. Kome Allah hoće dobro, uvuti ga i probi se vjera. Kodit ću pa Allah Hadis koji ćete išla naći u svojoj zbirci, ne morate kapiti, samo čujte ga dobro. Priča nam Sa'd bin Ufejd i rekao da mu je prenio Ibn Waheb od Junusa, a on od Ibn uh, Shihaba da je kazao kako Humeid bin Abdur, Abdurrahman izjavio. Čuo sam u aviju kako držeći govor kaže čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam gdje govori kome Allah hoće dobro naputi ga svat, da svati propise o vjeri. Ja samo dijelim znanje, a Allah ga daje, ovaj narod ostaće na Allahom putu i neće mu naštetiti oni koji mu se suprostavljaju sve dok ne stigne Božja naredba. Za bi ste koristi iz ovoga hadisa. Allah je stakvara tu bulek. Allah je sećan se šehoj riječi mojih spala. I ne šeha jednog, nego više šehova. Kaže, kad učenik nije, nije zagrijan za zao, nema čovjek ni vjera spala da drži drs. Allah je za, zaista za, bio pravo. Kad vidi da učenici ispred njega, razumiješ, nisu zainteresan, Allah je ne osjeća ni oništa. Jer to je nezainteresan, kad, kad kaže, ponovite, zapišite. Čovjek ne zapiše, ne ponovi, Allah je, razumiješ, to je nezainteresovanost. Jel ovo da ne znam, ovu korist zapišite svi. Ovo nije iz, iz hadisa, ali ovo je opšta korist. Kada bude učenik iskren, Allah subhanahu wa ta'ala će otvoriti šehu, znači znanje ćemo otvoriti, znači opširiti, dati mu poduče ga, tako da će se učenik okoristiti. Šehu, da bude sposoban, da, da, da mu dademo, dademo, ne, dademo svačan, dademo u sekundi da svati nešto što možda nije prije svatio. Zašto? Da bi podučio tog učenika koji je iskren. E to znači, braća, ne budemo iskreni, neće Allah ni otvoriti ni šefu da priča. I ako bude priča, nemate neke fajde. Allah, ta'ala, alem. Zapišite koristi iz ovoga hadisa. Učeni ljudi dužni su maksimalno angiž, angažovati na sirenju nauke. Znani nad neznanim, imaju veliku prednost i ljude treba cijenti prema znanju i njihovim aktivnostima. Svaku granu nauke islam podjednako cijeni, a naročito islamsko-pravne nauke. Jer on ga čiji da bude bogobojazan i da praktikuje Allahu vjeru i da pomogne sebi i drugim ljudima ovaj govor Muavija je držao na to je dokaz da je dozvoljeno držati govor na Mimberu i da je se trudio prenijeti znanje puno jer na Mimberima više ih čuje nego pojedinačno kad se drži ders ko će da širi davu mora da uzme Mimbere za podučavanje sve od Allahove vjere treba se učiti znači i fik, i akida, i hadis, i tefsir ali pogotovo osnove, osnove. Znači teohid. To treba najviše se obrati pažnje. Jer to je osnova. Znači vjerovanje Allah, posle sve ostalo dolazi. Osobina Allah subhanahu ta'ala da želi, da hoće. Kako je to, Allah najbolje znade. Ali mi je potvrđivo ono što je došlo u ajetima hadisima. Kako Allah najbolje znade. Kako on želi, kako ima ruku, kako ima kako silazi na, na prvo nebo u trećini noći, kako to Allah najbolje znade što je došlo, kaže, dok ne stigne Allahova naredba, to znači Allahova kazna. Znači, kad nastupi sudnji dan, Allah će poslati vjetar koji će uzeti duše mu'mina i muslimana i ostaće najlošiji narod, nevjernici, nad kojima će Allah subhanahu wa ta'ala spustiti kaznu i to će biti sudnji dan. Kome Allah želi dobro, podući ga Allahove vjeri, A kome ne želi, a možda i želi, Allah najbolje znade, znači neće ga podučiti. Znači onaj koji nije podučen, Allah najbolje znade. Da li mu želi dobro ili ne želi. Uglavnom, onome kome Allah želi dobro, poduči ga Allahovoj vjeri. Allahu alem. Ne zna se. Ovdje imamo potvrdu da kome Allah želi dobro, da ga poduči Allahovoj vjeri. A onoga ko da ne poduči, Allahu alem. Ne imamo za to dokaz. Ali, nemojte ovo sve zapisati što ja sad govorim. Tako, ovaj komentar što sam vam rekao. Ali, nema sumnje onoga koga Allah ne poduči, ostaće šta? Neznalica će ostati. A ako bude čovjek neznalica, kako će on Allaha subhanahu taala onaj obožavati? Hoćemo li onaj mi produžiti ili šta ćemo? E, slušaj, da se vratim na, nazad, dok smo stigli ono. Znači, ostaće neznalica. Čim ostane neznalica, kako će znati obožavati Allaha? Ako ne bude znao obožavati Allaha, Boga mi upitno je pitanje za njega, tako? Znaš? upašće u grije, upašće u zabranjene stvari, tamo, vam sve, znači, teško s njim. Znači, šta je sa njim, ne znamo. Mi znamo, koga Allah poduči, Allah vjeri, da mu želi dobro. Koga ne poduči, Allah valim. Ali, gledajući na njegovo stanje, koga Allah ne poduči, Allah vjeri, teško mu je stanje. Znači, neće znati obožavati Allaha, čim neće znati obožavati Allaha, upitno je veliko pitanje za njega. Tri stvari možemo izvući iz ovog hadisa. Prva, svačanje Allahove vjere. Druga, da Allah subhanahu wa ta'ala daje u stvarnosti znanje a da su ljudi sebe da Allah subhanahu wa ta'ala u stvarnosti on koji daje znanje a da su ljudi samo sebe i treća stvar da će uvijek u ummetu biti neko koji je na istini Imam Ahmed je rekao a ko su to ako nisu muhaddisi znači ehli hadith znači oni koji se bavaju hadisom to je Imam Ahmed rekao znači koja je, koja je to skupina koja će biti na pravom putu koje su drugi ako nisu muhaddisi? Neki su rekli da on s time htio da je to ehli sunne. A ima i drugi mišljenja, ali uglavnom onaj sve u svemu da se čovjek vraća Kur'an i sunnetu. Prednost ih nad neučenim. Jer Allah s.w.t. ovome želi dobro, a neznalici pitanje, kao smo rekli, tako? Znači, prednost znači učenom nad neučenom. Ostaviti knjige koje nemaju koristi. Nema fejde nikakve o njih. Tako da se možeš koristiti. Hudba treba da bude kratka, sa ajetima, hadisima se govori. Treba da se priča kratko i jasno, jer takav je bio Selef. Nije puno raspravo, nije puno e, pričao. Znači, kratko i jasno. To treba šat, to treba šat, idemo dalje. To je zbog toga, ovo je zbog toga i gotovo. Ko se bude držao Kur'ana i sunneta, Allah će ga uzdić, ako ne bude, bit će ponižen. Svako ko bude na istini, bit će iskušan Znači, bit će iskušan. Svako ko bude na istini, bit će iskušan. Znači, što kaže, i neće mu naš, našteti oni koji mu se suprostavljaju. Pročita ovaj hadis. Poglavlje, Poglavlje razumijevanje nauke. Pričao nam je Alija ibn Abdullah, njemu Sufjan, rekavši da mu je kazao ibn Ebi Neđih, prenoseći od Mujahida, da je rekao, pridružio sam se do Medine ibn Omeru i nisam ga čuo da ispriča od Božih poslanika ništa više nego samo jedan hadis, rekavši Bili smo kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem, pa mu se donese srčika od palmi i on reče Među stavljima ima veoma slično muslimanu. Htio sam da kažem da je to palma. Međutim, bio sam najmlađi među prisutnim svijetom, pa sam šutio. To je palma, rekao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Koristi zapište da se razumije šta se priča. Znači, kad postavlja neko pitanje, prvo razumi šta priča. I da pozivaš ljude, postičeš da razumiju šta se priča. Znači, da širiš to među narodom. Pa ne samo da čuje, nego i da razumije šta neko priča. Ne mora značiti da stariji znade više od mlađega u nekim stvarima. I ovo proglavlje je u četom prošlom, znači u četom poglavu se nalazi isti ovaj hadith, Hadis broj 61. Zapišite to i možete se vratiti na hadis. Ja smo ga već učili. Znači, pogled, pogled je broj 4, hadis broj 61. Da ne započnemo drugi, drugi ovaj hadis je malo duži, tako da možemo nešto vrijeme da se ovaj nagradi. Hadis, hadis, hadis. قطع الباغي وريدا فوريدا دوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا دوس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فداء أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا انتفر أو إذا شئت شهيدا الحديد المضر فل الحديدا فجر الأرض ودعها شعلة قطع الباب وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انت في الأرض إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فجر الأرض ودعها مشعلة قطع الباب وريدا فوريدا جلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا